brasilanoi kai dio. Homoi enquetas pri ciai temoi. Supposeble, enquetoi helpas la homoin pli bone compreni nian mondon. Sed foie rezultas de iu enqueto la iena demando, kion oni povas concludi de tiai datumoi. La internazie conata Instituto Ipsos jus publicigis unu plian enqueton pri quiu la menciita demando estas tute tauga. Temas pri la credo ie Dio, au ie iu supera estulo, flanque de popoloi tra la mondo. Ili concludis, Brasilo trovidias en la plei alta posizio relate la classificon de landoi, quie oni plei multe nombre credas je Dio. Nome octec nau procentoi brasilanoi, cae la sama proporcio de homoi en Sud-Africo estas la championai credantoi. Colombio atingis la quanton de octec ses procentoi, cio estas statistike equivalenta. Nederlando, quardec procentoi, Suda 33% kai Japanujo 19% okupas la malsupran parton de la listo de dudexes landoi, kie oni plenumis la enqueton. Oni collectis la datumoen inter januaro cae februaro du mil dudec tri, cae prescal dudec mil homoi estis interviuitai. En Brasilo oni interviuis circau mil personoin. Nur unu lando cun plimulto de islamanoi trovigis en la enqueto, Turcuio. La mesuma quanto da dio credantoi en la tuta enqueto egalis al sestec unu procentoi. En Brasilo, tia credo estas facte profunde enradicijinta, plei ofte lige cun iu religio, 76%. Tamen, 19% el tivi credantoi ne fundamentas sian credon ie ia ein specifa religio. Quin procentoi clare assertis che ili tutte ne credas pritio au pri ia supera potenzo. Plei multe brasilanoi estas cristanoi, catolicoi cae protestantoi, non tempe nomatei evangelianoi. Iom post iom sen religiuloi plimultigas en Brasilo. Denove, nove, cion oni povas concludi de tia enqueto? Faculo el Instituto Ipsos faris pensigan commenton prigi. Li declaris, en landoi cie la stato estas disigita de religio, la religia vivo tendensas al pli da furto, se la ricezzo de tiui landoi ne estas alta, au se trovidias grandai economiei malegalezoi en la socio. En tiui lokoi la religio il anstatauas la malfortetson de la stato. Gi consolas cae povas functii ancau ciel ilo por politica potenso. Alia interessa commento pri tiui temo trovidjas inter medicinistoi. En maio 2022 la medicina reteo medscape.com publicigis la jenan aserton. Studoi iam tre forte pruvis la bon faron de spiritezzo ie la malpliigo de mortoi cae de corei vasculei malsanoi. Ne temas pritio che curacistoi devus prescribi religion al siei pacientoi, sed ja apresi homamain valoroin curatsistoi povus starigi spiritetsan anamneson, kiel parton de la til nomata medicino de viv stilo. La fenomeno pri dio credo presentas multain flancoin, ca liveras multain discutoin, sed pro sia amplexo gi certe representas gravan factoron en la vivo de la popoloi.